On nous pratique. exercise A, model. You hear, A qui le bralé? You should say, Mbrale a onze. Let's continue. Yun. A qui le ou brale? Mwen à a deze. D. A qui le M ap soti a 6 e eka. 3. A ki le yorive? Yorive a 7 e mwen 10. 4. A ki le yapwe? Yapwe a 3 e 10. 5. Ki le li leve? Li à a six. 6. Li leve Oui, li à six et demi. 7. Ki le li soti? à soti a et demi. 8. Onze. Ki la liye? Li sete mwen vwen. Douze. Li leve ta? Li leve a senke vwen. Treze. Li leve bonen? li le ve a evite mwen ka.